Əl-İnsan İnsan surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Həl ətə aləl-insani hinun minəd-dəhri ləm yəkun şeyən məzkura Doğrudanmı insanın heç kimə məlum olmadığı bir dövr hələ də ötüb keçməmişdir? İnna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi fec'alnahu semian basira. İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq onu sınaqdan keçirmək məqsədi ilə eşidən ve gören ettik. İnna hedeynahu s-sebîle imma şâkiran ve imma kefûrâ. Şüphesiz ki biz ona yol gösterdik. Fergi yoktur ya şükretsin, ya da naşükür olsun. İnna a'tedna lil kafirine selasile ve aglâlen ve sa'îrâ. Doğrudan da kafirlərdən ötürü zəncirlər, buxovlar və alov saçan od hazırlamışıq. İnnel əbrar yəşrabun min kəsin kənə mizacuhə kəfura Sözsüz ki, itayətkarlar kafir qatılmış şərabla dolu badələrdən nuş edəcəklər. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا Bu elə bir bulaqdır ki, Allahın qulları ondan doyunca içər və onun mənsəbini istədikləri səmtə yönəldərlər. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Onlar vəd etdikləri nəzri verər və dəhşəti hər yeri sarsıdacaq gündən qorxarlar. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verərlər və deyərlər: "İnnəmə nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum cəzaən və la şükura." Biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yedirdirik və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Əslində biz Rəbbimizdən gələ bilən çox kəskin və ağır bir gündən ehtiyat edirik. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا Bunun əvəzində Allah da onları həmin günün şərindən qoruyar və onlara gözəllik və sevinc nəsib edər. Və cəzahum bimə sabaru cənnətən və hariran. Onlara səbr etdiklərinə görə cənnəti bəxş edər və orada geyəcəkləri ipəklə mükafatlandırar. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Onlar orada taxtlar üzərində mütəkkələrə dirsəylənəcək və orada nə günəş, nə də şaxta görməyəcəklər. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا Cənnət ağaclarının kölgələri özləri onlara yaxınlaşacaq. Meyvələri də tam onların ixtiyarına veriləcək. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا Onların ətrafına təamlarla dolu gümüşdən hazırlanmış qablar və billur qədəhlər dolandırılacaq. قوارير من فضة قدروها تقديرا Gümüşdən olan elə billur qədəhlər ki, xidmətçilər onları cənnətdəkilərin içmək istədikləri həcmdə hazırlamışlar. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا Orada onlara zəncəfil qatılmış şərab badəsi içirdiləcək. عينا فيها تسمى سلسبيلا Bu elə bir bulaqdandır ki, o cənnətdə səlsəbil adlanır. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا Onların ətrafında həmişə gənc olan xidmətçi cavanlar dolanacaqlar. Onları gördükdə səpələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Cənnətdə hara baxsan nemət və əzəmətli səltənət nişanəsi görərsən. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا Onlar əyinlərinə taxtadan və atlazdan yaşıl paltarlar geyəcəklər. Onların qoluna gümüş bilərziklər bağlanacaq. Onların Rəbbi onlara tərtəmiz şərab içirdəcəkdir. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Onlara deyiləcəkdir. Həqiqətən bu sizə bir hədiyyədir və səyiniz təşəkkürə layiqdir. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Biz Qur'anı sənə hissə-hissə aramla nazil etdik. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Belə ki, Rəbbinin qərar verəcəyinə qədər səbr et və onlardan heç bir günahkara və ya nankora itayət etmə. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Səhər axşam Rəbbinin adını zikr et. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا Gecənin bir hissəsində ona səcdə et və gecədə uzun müddət onun şəninə təriflər de. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Əsl həqiqətdə bunlar ötəri dünyanı üstün tutaraq qarşılarındakı ağır günü görməməzliyə vururlar. Nəhnu xalaqnahum və şədədna əsrahum və idə şi'nə bəddəlnə əmtələhum təbdilə Biz onları yaratdıq və xilqətini möhkəmlətdik. Əgər istəsək, onları özlərinə bənzərləri ilə dəyişdirərik. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Həqiqətən bu bir ibrətdir. İstəyən Rəbbinə doğru aparan bir yol tutar. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما Amma Allah istəməyincə siz istəyə bilməzsiniz. Həqiqətən Allah biləndir, müdrikdir. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما O, istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdurar. Zalimlara isə O, ağrılı-acılı əzab hazırlamışdır.